Keiner kann mir was sagen außer Mama, Papa auch nicht. Im Club tanzen alle nur zu Schabbat, sie wie Schabbat, Scholic. Ihre großen Brüder machen alle Parab fahren Audis. Für Schwestern gibt es Deutsch und Gabbana und Prada auch Outfit. Sie weiß immer, was sie will, kommt mir und ihr Team, gibt einen Fick auf all die anderen. Im Bezirk, alles Mafia-Politik, ganz an Jacqueline regiert, was ihr von dabei. Lange Haare so glänzen, die Beine wie vor der Karamell. Sie raucht früh aus dem Fenster und ich sehe, wie sie fliegt. Hin zu einem anderen Stern. Weniger Welt. Angst hier vor niemand, niemand. Ich sieh's, wie sie guckt, wie sie tanzt, tanzt. Mega, mega. Ich seh die anderen auf der Tanzfläche zieht, dann Sie können lächeln, aber ansprechen niemals. Mega, mega. Ganz wie wir haben Angst hier von niemand wie ein Cash. Wir sind ganz, wie sind Brüder, Brüder. Mega, meine Gold, ganz chica, mega. In High Heels und aus Liga. Sie spielt in einer anderen Liga. Mann, sieht sie nie in der City, trieb sie im Bezirk, sie spaziert mit dem Piti. Rechts ein Espresso, links ein mit Ferragamo-Brille über der Pupille, wie riesig. Eis aus dem Garda, niemals vom Tichi. Sie kennt paar Fiat, doch keiner hier fickt sie, keiner hier fickt sie. Scheiß auf dein Lamborghini, hol sie lieber ab, einfach in Twizy, einfach in Twizy. Big Ich seh die anderen auf der Tanzfläche zittern, sie kein lächeln Aber ansprechen niemals Big up, Big up Gar nichts wie in jeder mag ich dir von niemand wie ein Cash Wie ein Tanz mit den Müller, Bruder Big meine Gold, ganz schicker, dicker In ein High Heels oder Sneaker, Sneaker Ich spiel in der anderen Liga wie sie guckt, wie sie tanzt, tanzt, wie gab, wie gab. Ich seh die anderen auf der Tanzfläche zittern, sie können lächeln, aber ansprechen niemals, wie gab. Ganz viel mehr Angst, hier kommt niemand wie ein Flash, wie ein Tanz, wie sie wieder, wieder, wie gab meine Ball, ganz chica, wie gab. Wieder ein Heels und aus Sneaker, Sneaker, sie spielt in einer anderen Liga.